emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doanak segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat ne horren behar. Ni ez doa bidea hartatik jasine, errekara ibitik ez!

Ba gaurko kultur atalariatak irekiko dizkiogu eta gaurko egunarekin ameka euskaraz egitaragoaren baitan e, eh, ikusiari izango dugun ikusgarri bateta zintesatuko gara lehenik eta behin eta hartara ba, larre larun batuntan e, larre herriko gelan ikusiali izango dugun ikuslearen soa izango dugu izpide. Ertza dantza konpainaren eskutik e, jasotako lana dugunakoa eta konpainako zuzendaria dugu telefonaren bestaldean. Asi ertza baleta, Kaixo, bai. E, izango da gainera iparraldean, ikuslaren eh, soua duzu iparraldean e, larre atxaldeko seiterdietan, e, kontai guzu, e, nola zabiltzaten? Bai, bueno, estrenaldia da iparraldean eta estreinaldia ere euskaraz. E, lehen, len orain arte egin ditugun emanaldi guztia gaztelera egin ditugu, e, gehienak e, estatu espainiarrean egin ditugu, nez? eta bai, ba, hau da ikuskizun bat, kale ikuskizun bat da, eta mm, elementu asko uztartzen ditu, ez, e, nahazten ditu eh, batetik eh, zuzeneko musika dago, bestetik e, dantzariak, e, iru dantzari dauzkagu eta dantzari bakoitzak bere lenguaia e, ezberdin egiten du, adibidez e, gara hip-hopa eta break dantza dauzkagu, eta beste batetik, <clears throat> e, ba, ikusle e, ikusle baten e, parte hartzea dago, ez? esan e, e, ikusle ikuslearen pentsamenduan sartuko da e, ba, <laughs> anna, dagoen ikuslea zaila da esplikatzen e, ze, e, sekretu edo sorpresa asko daude eta <laughs> ez nuke nahi gauza gehiagi esatea, ez? e, baina bai, azken finean, ba, ikuslearen e, eh, pentsamentu eta sartuko gara, ez? Batez ere, e, nola eh, dantza ikuskizun bat ikusten dugunean, ba, eukitzen ditugun burutazioak eta gure burutik pasatzen diran guzti horiek e, dira izpide, ez, ikuskizun honetan. Mhm. Eta nola eraikitzen dugun e, ba, e, eritzi bat e, ikuskizunaren arabera, askotan nola, ba, bai nola oso zorrotzak garen, ez, konturatu gabe, eta azken zinean doainik eskentzen zagun e, ikuskizun bat e, disfrutatu beharrean, ba, nola azten garen gu geure buruan ba, gure ikuskizun pertsonala eraikitzen, ez? Eta pixkat guzti horrekin ironiaz e, e, eta umore askoz e, farra eginaz, ba, osatzen dugu ba, showa dena, ez? Eta hogei, minutuko showa gainera, eh, laburki, erritmo dun eh, saio bat eh, bada ere? Bai, bai, bai, bai, bai batetik e, bateria daukagu zuzenean, bestetik pianoa, eta bai, musikak berak ere errenu bizia e, dauka bai. Esango zenuke, konpainaren eh, marka ere badela hori xe, hau da, e, adirazpide ezberdinak uztartzen dituzue, dantza duzue muina, baina antzerkia ere baliatzen duzue, eta baita ere musika edo beste baliabide batzuk zuen mezuelarazteko? Bai, hori da, ba, batetik e, eh, lenguaia guzti horiek e, eh, nahazten ditugu, bakoitzak bere entitatea mantenduz, eta bestetik sortzen dugu, ba, e, e, partaide guztiak edo dantzari guztiak e, eroso sentitzen diren lenguaia berri bat, ez? Eta batez ere, e, ertzaren ikuskizun e, gehienetan bezala, helburua da e, publikoari pentsaraztea, ez? galderak egitea eta askotan ba, gauza edo e, emanak e, datozen gauza asko ba, ba kuestionatzea, ez? Esan duzu Euskaraz lehen aldiz eskeneko duzuela, iparralean izango dugu estrenaldia gainera larresoron eh, larun batuntan, atxaldeko seiterdietan. Eh, gaztelaniaz dagoeneko ikusgarri hau kalera eraman duzu ezen, harrera izan du? lan honek? Ah, ba, oso, oso, oso arrera ona izan du bai, e, izan garen leku guztietan e, lehioako humore azokan egin denun estrainekoz eta gero hainbat feriatan izan gara, ba, baitarregan edo manresako feria antzerki eta dantza feria handiak dira eta E, jende handana bihurtzen, e, biltzen da e, inguruan, ez? Naiz eta e, ba, hori ikustera joan direnetatik aparte, ikuskizuna hasten denetik, ba, inguruti pasatzen den guztia bertan geratzen da bukaera arte, ez? Eta hori hori oso seinale ona da guretzat. Ba, hasier, eh, gomita zabalduko dugu, larresoro aldera hurbiltzeko, zuk nola zabalduko zenuke gomita, justuki? Ba, nik uste, hau, bai, e, edo antzerkia ikustera otsua dagoen donorentzat e, e, ba, gauzak ber planteatzeko e, bikaina dela eta oitxua ez dagoenarentzat e, berdin ze askotan ikusiko du bere burua identifikatua esaten dugun hainbat esalietan Eta batez ere, e, momentu bikaina pasako dute, ez? E, erritmoz eta humorez beteriko ikuskizuna da, eta ziur e, momentu e, atsegin bat pasako dutela. Ba guzti honekin geratzen gara, hasier zabaleta eskerrik asko. Osan mila eskertzuei. Basierre Zabaletarekin mintzatu gara eta gogoan hartu, eh, ameka euskara zen baitan itzorduan hitz baditugula, bai larumatean batean, larresoron eta baita iganden ere luson. Eta bestelako proposamen bat e, izango dugu oraingo hontan izpide, liburu bat eh, hain zuzen ere ba, duela gutxi, e, peio etxeberrik liburu bat baitu aurkeztu elkar zigiluarekin. Lekuineri buruzko ikerketa lan bat du liburura ekarri, eta honen inguruko setasunak ditugu berehala bilduko, jone bagnetx lankideak berekin mintzatzeko aukera izan baitu. Kultur alea Peio Etxeverri, behaz uh, eh, aurten, liburu bat uh, plazaratu duzu, Eh, lekuineko egiaz, lekuindar azirazu. Eh, bon, behar bada lehenik eh, nola jintzauzun, behar bada liburu horren idazteko ideia, edo manatze bat izan den, edo lehenik espikatu nola hasi ziren. Estapenean, manatze bat izan zen, zenta duela hamost urte baino gehiago horreina. Uh, eh, Enriko Etxeak, hausapesak partikulazki, galegin zautan ikerketa txipi batzuk egitea. Hala, ez zuen pentsatzen behar bada olako liburu batekin uh, bukatuko zela, uh, nik ere ez Eta hala, asin nintzen emeki emeki ikerketak egiten, eta hor ba zuen hiru lau urte nintzela atope hortan. Hala. Beaz, ikerketa txipiak, handiak bilakatu dira? Bai, ba, asmoti ba, as pia, asta eta bo proiektu handia ez dakit, ba, asli potxoloa buka bai. Behar bada ikerketa hori, eh, nun egin duzu, nola egin duzu, nola ere manduzun, eta ze liburu mota den? Entxatu naiz, beraz, uh, parropiaren, ez egia, ez eh, oreiko egia bakarrik, eh, paro, parropiaren historia egitea, eh, maila guzietan izan da dina ekonomikoki, politikoki, demografia, kulturalki hori dena. Eta beraz, entxatu naiz uh, toki guzietan, sekatzia edo ikertzia, zertzen uh, lekuine buruz hartxibetan eta bon, baditu zitasun batzu erri eh, horrek, mm, behar bada erri guztiak bezala, benen eh, hala, xantzaukan dut batzutan eh, artxiba tegietan, artxiba handana bat atxemaitia, beraz, hala, beraz, mm, usaiako tokietan, jan nahi dut, lekuine berian, lekuinen, gero hauzoko errietan, gero baiunan, pauen, horreagan, irunian, eta interneten bidez ere, Londresen, Paisen, fe, hala, toki guztietan. Beraz, informazio bilketa hundia egin duzu. Ondotik, eh, ze harigorri hartu duzu edo zertaik abiatu zira? Eh, beraz, hala, artxiba guziak edo inala artxibak eh, bildu ditut, eta pixka bat eh, naturalki e, egin dut behar, bada mm, liburuaren aria, eta kronologikoa da, e, hala, ez da beziki berezi historian, baina egokia da batzutan, eta beraz, antxatu niz gaika edo mailaka antolatzia, beraz, kronologikoki... Eh, landu ditut uh, sei uh, eh, EP orotarat eta EP bakoitzean uh, ala, aldi guziz ikertzen dut beraz edo aurkezten dut demografia, gero politika, ekonomia, piskat kultura, jeman sozialak eta, eta anekdotak ere. Noiz hasten da? Ze, zer da lehen garaia hor zure liburuan? Beraz, lekuineko histori ofiziala hasten da mila eun eta la, la, latanoi, markatu latanoi eta malauan, lehen artxiba, feidatzia den arxiba urte hor hortakoa da. Bestenaz, bon, badira baita ere beste arxiba batzuk edo hipotesiak, beran egia aski da, beraz hasten dut zinez bere historia hamar hamekagaren mendean. Baz ez ditugu uh, eh, gara iguziak berbada zehazki uh, aipatuko, baina ez dakit eh, aipagarrienak berbada zer izan den lekuineko irriaren garapena edo anekdotak edo zer uh, atxemaiten adibidez. Bolen uh, berezitasuna da geografikoa nunbait, eta huaiko egia kilometro kajatu bat egiten du bakarrik, beraz, departamentuko eta kasik fra, frantxez estadoko edo eh, bederen eskualeriko erritipiena. E, alta, ere muze hori, eta alta gaur egun oino, ez dakit noiz arte, man, gaur egun badira beraz uh, auzo bat eta azparneko auzo bat, uh, mm, beren burua definitzen dutena uh, likuindar bezala, beraz hori da lehen berezitasuna, eta nik eh, eh, hori nahi nuen atxulutuki atxiki eta egin beraz pajopiaren historia. Gero uh, eh, berezitasunetan pixka bat, bo egon kasik bost mende horreagako moneste, monastegiaren menpe, herria. Eta likuindarrak ziren, uh, ditzen direnak jopuak, ez esklaboak man kasik. Eta beste berezitasuna, uh, erten da usu, uh, irautzaren demoran, eskualeriko egiek beren uh, askatasuna nunbait edo autonomia galdu dutena, dutela, uh, eh, kontralioa da lekuinerentzat. Lekuineko, Zenta beraz, biztanleak gara jartan uh, ah, baionako apespikoaren menpe ziren, izan dira eme sortzigaren menpean ez dakit zonbat hauzi uh, eh, eta apespikoaren artean, eta bontsa defenditu dira, eta eta gero, beraz, e, eh, frantzes irautza etorri delarik, pixkat, haien libertatea irabazi dute, hala, beraz, aski Eskifite, gero, maleruski emeritzikaren mendean, eh, izan da, mende aski zaila, zenta herritikia izan ki, eh, pobrea zen, eh, usaiako aktivitateak, taneria eta eungintza hori dena krisian txartu dira, laborari gutxi bat ziren ere, mm, ikusiz zer emoa zen, eta beraz, izi pobre izan ki ere, kasi bere independentzia galdudu erriak, zentak galdegin zuen lotzia azparneri. Eta gara jartan, damutzen dira ena ustez azpandarrak gaur egun, gara jartan azpandarrek uh, errefusatu dute. Eta gero, geroztik, eh, egia da, hogoi garen mendean ere bilakaera askin interesgarria ezagutu duela egiak, zenta berriun biztanle bat duela most e, hogoi urte, orain laueun girakasik kilometro kajatu batean, beraz usaila dute nun nunbait hiri bat girela, edo hiri baten densitatea ezagutzen dugula, eta bonkolak lantegiarekin eman dezaun, eta ofiziale hainitzekin ere, egia da ez dela sobera laborari bat bada bakarrik egian, eta beraz eh, konparatzen ba, bada kantonamenduko beste egiekin, atxikitzen ditu bere berezitasun batzu. Horria garekin, nola sortu zen lotura hori edo? E, eh, susen ez dakit, ah, susen ez dakit, uh, hipotesiak badira, ba, dira Uh, Zira, erri urbilak ala ere, horriaga eta nolaz ba, likuine. <laughs> Garai eta uai, uai bezala funtsian, uh, ah, lekuine zen uh, lapurdi eta basen afajoaren mugan. Uh, interesgarria da ere, zenta bo, gaur egun uh, eh, da eh, lekuine, baina hemen sortzi garen mendean oraindik, bat ziren kartak nun kokatzen zen basen afarroan. Da nik pentsatzen dut da hipotesi bat, baina uh, Sancho Azkarra, uh, bazuen, Sancho Azkarra erregiak, lotura finko bat horrea garekin, eta garai jartan, bere garaian, beraz uh, garen mendearen astapenean, uh, zinez eh, gerlak izan ziren, jakiteko nun pasatzen zen muga zinez, da nik pentsatzen dut behar bada, xantzo, xantzo bakatu azkarrak, eh, errega, azkarra erregeak, nun baita eskaini duela herria, lekuine herria horreagako monastegiari. Hala, behar, ba, mm, hori, hori da hipotesi bat. Eh, erran duzu astapenean, eh? horreagako eh, eh, esklaboak bezala ikusiak zirela, eh, ze lan egiten zuten susen eh, orduko jendeak, zer lan egiten zuen? Lan hainitz, eh? lan hainitz, eta bazuten jende aktivitatea, beraz edo ofizialeak ziren, eh, duela aspaldi beraz eh, askigo edo laborariak, baina egin behar zituzen janik inposa hainitz pagatzen dituzten, diruz, eta gero lan batzuk ere egiten behartuak ziren lan batzuk egitea. Eta beste Eta adibidi bat eh, eman ezton, ez ziren eh, hien eh, etxeaz jabeak. Gena e, dut, lekuindar bat hiltzen zelarik, horreagak hartzen zuen, monastegiak, hartzen zuen bere etxea, eta meiten zuen beste famili bati. beraz ziren, beraz ditzen dira mm, jobuak usu, eh? ziren ez, ez ahas esklaboak, uh, libertate piskat bazuten, baina hala ere lotuak ziren zinez uh, monastegiari. Eta argintzan eta zer horreagako kondu ari ziren? Argintzan eta uh, laborantxako lanetan ere, uh, mahatxak biltzeko mandezaun edo olako urte osoan olako lanak behar zituzten txegurtatu. Gaur egun, ez dakit, atseman dituzunez behar bada zure arxibetan eta familiak aspaldidanik zirenak edo izen bereziak edo? Uh, izen bereziak bai, uh, nola duela zenta, usu erraiten da, zenta niz lotzia beti lekuineko historia, eskualeriko historiari, eta nunbait eh, munduko historiari orokorri, eta argituniz nola duela aspaldi, zenta usu erraiten da eskualeria etxia zela eta dena, eta duela aspaldi de mende batzu jaanik jende, jende initz etorriz, etortzen ziren, eta batzutan eskualde, uhun diren gaur egun eskualde batzuetatik. Uh, aldiz argitu nahuen ere, eh, hartzen bada emetzi mendean janika, uh, eh, mendean ziren familik guztiak desagertu dira gaur egun. Baz nahi dut, usu ere, eh, entzuten da ere Euskal bat direla, famili zahar bat ikertzen dela zinez, ez, ez dira hainitz uh, eta, eta ez dira kasika uh, bat Eh, bizitzalean eh, aldetik, kopurua, eh, gaur egun, emendatuz, tipituz. Ordan, ere mua ez da honditzen al, horiek ez, baina ez dakit bizitzalean aldetik? Be, duela hogoi urte, mm, ezagutzen du, askunde azkar bat, jakin ez aski tipia dela, beraz kilometro karratu bat, eta ez dela handitzen al, ez dakit gehiago izan giren ez ere, baina aski interesgarria da ikustia, justuki uh, historian kopuru hori Eh, bat janik erriak, guti gora bera, edo berederen pahopiak, eta ezagutu zuen krisi eh, handi bat eh, heme zigarren mendean, ez dut aipatu ere lehen gerlaren denboran, mm, gerla mundiala denboran, ah, azkarki ah, unkitua izan dela, Lekoine, beraz, hilainitz izan zirela, beraz, eh, lehen gerlaren ondotik, bat ziren bakarrik egun eta oita mar uh, eh, biztanle herrian. Beraz, zinez, eh, kresi uh, larri bat ezagutu zuen emetzi garen bendean, eta gerostik, beraz, izan da azkunde bat berriz. Zer, periferian baita eta untsako katua, lapurdi barnekalde artean edo? Bai, bai, bai hala, eh, batzuek diote azparneko banlio delako girela, baina bo, ni kontraioa erraiten dute, baina uh, egia, eh, hor, eh, entrekostan edo kostaletik bil girela, eta hala, errezibitzen ditugu edo errezibitu ditu erriak, hor, uh, kostaleko jendeak eta hor, junagokoak ere. Behar bada, e, herria beraz, bera, izenaz beraz, zer ze, eh, lekuinen nuntik aldu den edo? Hor ere beste berezitasun bat, eh, bo, aditu bat eh, ikertu dute hori, eta hor pusta, nantzen, ikertzaileak, aipatzen du behar bada eskuarazko izena, ez dela jatorrizko izena, ben, izan, zela edo izen latinoa edo egon manikoa, bono loko, eta hori bon, arxibetan atxemaiten da, eta iduriz gero izan da, itzuria euskoerarat. Eta behar bada, pentsatzen ala, beraz, errizar eh, bat dela, eta behar bada, eho, eho manuen denboran janik, badela, bazela, behar bada zerbait. Jakinez, bazela, beraz, eh, izen hori, eh, bono loko. Beraz, liburu bat, hori denekilan eta beste anekdota frangorekin ere eh, plazaratua dela eh, lekuine egiaz. Bai, justu, boi, azpimagatzen da, lut beraz, erriko eh, etxeak duela diruztatu liburua eta eskainia izan dela parropiako famili guziek. datzia, eta lau bat hori alde, irudiak ere badira? Bai, hala, lau egun hori alde, eta kasik egun alde irudiekin. Hai. Eta nun eros gai da, edo baliazitea, la publiztate pixkaten iteko, zenta bo, leku indarra ez izan ez ere, interesanta da irakurtzea olako historio bat. Ba, uste dut, fe, azparnen, uh, sal da azparnen, gero elkarren bai honan, eh, uste dut, du bade garazin ere, eta olako toki batzuetan. Zuretzat, eh, zer da, bururapen bat, ikerketa luze baten bururapen bat, plazer hartu duzu idazten? Plazer hartu dut, eta hortan plazer eh, hartzen dut beti, gero ba, egia egan behar dutala luzea izan dela, eta ala, ene ustez ez dut eh, ba, beste erri baten historia hola lan landuko bederen eh, erri batena behar bada ez. Bapeio etxe berrientzun berri duzue, jone lankidearen mikroan eta guraldetik besterik ez, liburuarekin geratzen gara hori bai, lekuine, bilas Frontier izeneko liburua gogoan hartu, baskuragarri duzuela. Eta hause izan da, gaurkoak eman duen guztia, beraz nire aldetik besterik ez, entzule, bihar arte eta bien bitartean ongizan, Aio. zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Gibeletik doarak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hortatik jasine, errekara initik ez!